Aê, mano, DJ. Eu não conheci o Mandelão, tá ligado? Mas eu conheci Nelson Mandela, tá ligado? E ele mandou avisar isso pra você. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Vai, Mandela desce, Mandela desce, Mandela desce. Mandela subir, vai, Mandela desce, Mandela subir, oi, vai com papapapazão, vai com papapapá, vai com papapapazão, vai com papapapá, vai com papapapazão. Vai. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Foi o Mandela que mandou essa daqui, vai. Mandela desce, Mandela desce, Mandela desce. Mandela subir, vai. Mandela desce, Mandela subir, oi, vai. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Vai, Mandela desce, Mandela desce, Mandela desce. Mandela subir, vai, Mandela desce. Mandela subir, oi, vai. É Mandela, vai com popopopopó, vai com popopopozão, vai com popopopó, vai com popopopozão, vai com popopopó, vai com proposição. Vai. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Vai, Mandela desce, Mandela desce, Mandela desce. Mandela subir, vai, Mandela descer. Mandela subir, oi, vai.